sin consoli post materia perdo. Caparà. Lau popola tradizio, en la parolata hebrea lingvo, oni suffice ofte usas la terminon caparà. Temas pri vorto de resigno cae submetigio alla contraua destino, ciam ocasas iu suffice malplacia malagrablagio. Gi substrecas Sagren senton, sed cefe esprimas esperon che la occasinta malbonaggio giuste occasis an statau alia pli doloriga. Generale, oni rilata salmona perdo, fronte al ebla vundo, au ets dion ingardu al ebla morto. Giuste je la meso de la pasinta octobro, mi plene povis percepti la sagion malanta o la popola concepto de capara. Cai ciel gi vere povas contribui al mildigo de la peno prodoloriga perdo. Post sep monatoi de plene suna cielo, subite, frumatene, frapis la centron de Israelo stormo surprise forta, cun amasso da fulmoi cae tundroi. Mal bon chance, fulmo trafis alt tensian transformilon apud nia construagio. La contra u fulma protectilo sur la electra reto de mia computila apparataro tutte ne protectis gin, cae la resulto estis catastrofo mia cefa belega amata computilo donazzo de mia zino por mia emeritigio antau quelca iaroi, ne ripareble difectigis, sam el presca uiciui apparatoi por savado de la valora i datumoi. Cai laste, sed ne mal pli grave, la assecuro ne covrasti un riscon nur longe tempa computilisto povas provi tiom da peno pro simila perdo. Perdigis ne nur la apparataro, sed documentoi cae fotoi, cae valorai ne malaveblai programoi accetatai dum la iaroi. Dum la unuae tagoi post la catastrofo, mi vagadis ien tien sen povi consiigi pri la occasintagioi. Uno el miai plei carai amicoi, sciinte la aferon fare de mia edzino, decidis ia maniere mildigi mian sciocon. Vespere li atingis nian heimon cun en mane malgranda pacchetto li petis de mi fari quelca in mal rapida in profunda inspiro si digi tranquile apud li kai mal fermi la donazzeton vidu gin supre dextre en la bildo temas pri sur me blajo iu spezza talismano tradizie farita el malnova pezzo de ligno el granatarbo kiu simbolas abundon, fecundon kai bon chanson. Por mi, generale skeptica ulo prispirita spiritai aferoi, estis tre surprise ausculti mian amicon dum lia prelegeto pri la terapeutica e qualitoi de la concepto de capara subite mi rimarcis che neniu en mia vivo donis al mi suffice cleran cae trafan educadon, cae che mi mem ne suffice bone assimilis la facton che cio en la medio, ciui homoi circa uni, cae ni mem daure sangigas. Ancau la posedo de io tresciatata estas nur provisora. Do, al suferi pro la perdo de io, pli se temas nur primateriala damaggio? Nur nun mi comprenas la veran signifon de l'aforismo de la presocrata greca filosofo Heraclito. Panta rei, cio estas fluanta, cio estas en sencesa movigio, en sencesa transformigio, cae rapide changigias sed por concludi accorde cum mia trema lagrabla travivajo, por viai i apparatoi, ne fidu pri protectiloi contra o fulmoi, ne gravas schio multe costai cal ciel trafe oni reclamis ilin. Temas ia pri friponagioi, ciam al stormo disigu electronicajoin de la curento,